exercindai sons in sequoi. Esperanto estas considerata vivanta lingvo. Tio sen dube estas giusta constato. Ali estas clare che gia vivantezzo havas alian bason ol aliai lingvoi. Vivi signifas cresci, kio vivas, tio crescas crescado de la linguo ia certe ocasas, set tre mal rapide, au mal forte, certe ne contentige. Nun, en la epoco de la interreto, la crescado essense pli fortigis, almenau se oni consideras la nombron de nov lernantoi en la interreto, exemple per duolingo. Quancam tiui nombroi estas impressai, similia al nombroi de lernantoi de Esperanto in Hungario, tamen cun bedauro oni devas constati che nur tre multai el tiui nov lernantoi iel aperas en Esperantuio au estas alimaniere rimarkeblai kiel parolantoi de la lingvo. Mi povas confirmi tiun impreson concerne la nombron de auscultantoi en la esperanta retradio. Tiu nombro ecte la fondigio de la servo ja daure crescis. Gi gis nun jam atingis la nivelon de proximume dudexep mil elvocoi en monato. Set ne estas constatebla iu aparta pusho de la crescado, dum la pasintai tri jaroi, Evidente la lingua nivelo de la lastiarai novlernintoi ancora ne sufficias por la auscultado de programoi de la Esperanta Retradio. Plei multai novlernintoi post la curso shaine perdas la intereson pri la lingvo, do la curso ne sufficis por starigi firman ligon alla lingvo. Mancas personae ligoi, mancas obiectivai applicablezoi. Tiui mancoi conducas al perdo de intereso. Tio jane estas nova fenomeno, set estus ja signifa progresso, se eblus per taugai rimedoi atingi, che anstatau perdi naudec nau procentoi de la nov lernintoi, tiu perdo estus exemple nur naudec quin procentoi inter la homoi, ciui interesigas pri la lernado de lingvo en la interreto, estas ancau homoi, por ciui lingvoi estas io bela, cion oni povas alproprigi al si, por vastigi sian personetson. Sed por contentigi la desiroin de tiai homoi, la cutimae curs materialoi generale ne taugas. Ili ne peras varmon cae emozian ligon, ili ne accelas la parolemon de la lernantoi. Ili estas tro secai, tro raziai, tro economiezai. Facila cae rapida lernado estas iliai cefai celoi. Tamen la grammatico estas nur skeleto de lingvo. La vivon nur donas sonoi cae vortoi ne literoi cae frasoi sur papero au ecrano. Parolata lingvo capablas doni multe pli ol nur scribita texto. Necessas audi vocioin, cae necessas activigis ian propran vocion. Tio comencijas iam ce la baso de la lingvo, nome ce la sonoi. Necessas lerni cae exerci tiuin sonoin, ciù la vocaloin, ciù la consonantoin. La lernanto devas agnoski, che unu flanche necessas lerni, gis nun neconatain sonoin, au sonoin, ciui ja estas similae alla sonoi de la propra lingvo, set ne estas tutte samae. Tiu ne volas accepti tion, tiu ne comenzu propra volan lernadon de lingvo. Do ie la comenzo de lernado, ocasu intensa exerzado de la sonoi cae de sons in sequoi per aut exemploi. Cae tiui aut exemploi en havu de comence tiuin sonoin cae sons in sequoin ciui por la lernanto estas plei exercindai. Tio estas precipe la vocaloi cae la vociai consonantoi cae sin sequoi de plurai consonantoi, exemple cun la jo sono, cae la lango pinta ro. La aud exemploi compreneble ancau liveru novain vortoin, cae grammaticain reguloin, se tio estas nur dua ranga. La aud exemploi vecu la lernanto la emon mem paroli en la nova lingvo ili estu do laueble agrablai en la oreloi de la lernanto. Mi jam laboras pritia curs kurs materialo kun amplexai aud exemploi, kai tiu laboro jam ege gioigas min. Pro tio, mi estas optimisma che per tiu kurs materialo la lernado de Esperanto farigios agrabla kai feliciga afero cae tiel conducos al bela nombro de novai parolantoi de nia lingvo. La nazilingvai clarigoi estos traduceblae al aliai lingvoi. Mi esperas, che dum autuno mi povos presenti la novan curs materialon,